فإن أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Najveća zavola pripada الله تبارك وتعالى ta'ala. Njega slavimo i veličamo. I samo od njega oprost i samo od njega uputu tražimo. Koga Allah tebara ta'ala uputi? Nema nijedne sile, nema te snage koja će nam moći krenuti njegovog puta. A koga on ostavi da luta u zabudi, nema nikog niko će moći da ga uputi na pravi put. A zatim najispravniji govor, najbolji govor je govor našeg stvoritelja tebara ta'ala. Najbolja uputa je uputa njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najgore stvari po islamu su novotarije. Jer svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi u vatru. Poštovani džemate, draga moja braća u islamu, Allah uzvišeni nas nije ostavio ni za jednu sekundu u ovom dunjalu u životu kojem živimo, a da nam nije pojasnio kakva vremena će doći, kako treba da se postavimo u takvim vremenima, šta muslima treba da radi, I nigdje nam nije naredio, ni preporučio sunnetom da mi trebamo mijenjati kurs. Ko kaže suprotno, nek se ide kupat. Jel da? Nigdje nam nije naredio, ni preporučio da mijenjamo kurs koji mi je poslao poslanika sallallahu alaihi sallam. Nigdje, naprotiv. U vremenima koja dolaze i kad budu sve teža i teža, tad pojačano držanje za Kur'an i Da se još više držimo, kada dođu vremena fitne iskušenja. Zašto? Pa to je nije. To je za tebe najbolje. To je najsigurnije, jer ono sve što se pojavilo od fitne iskušenja, sve više i više nije ni radi će toga, nego radi tvojom ili jednog džemata ili umeta predržavanja za Kur'an i sunnet. I sve što, što se više držimo, sve više napadaju. I sve što više napadaju, sve su veća iskušenja. Sve što su veća iskušenja, sve se više pokazuju oni koji lažu da su rekli da vjeruju u Allah njegov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa kad ustane Milorad Dodi, ortodoksni četnik, mušlik, da on predloži da se skine nikad, ili da se zabrani rad Selefija. Nije problem on. Nije problem on, braćo. Problem su oni koji su mu dali do znanja da nisu sa Selefijama i da ne vole nikada i mahram. Oni su problem. Ne bi on smio prozboriti niti jednu riječ protiv islama i muslimana da smo mi kako trebali. On je to rekao samo zato što je čuo da ni Mustafa, ni Muftije u gazi Huzdrava Govedresu ne daju uško ima nikak. Ne možeš biti tuče nikak, imaš nikak. Nije problem dodik. Nije problem dodik, šta je nama? Nego je on vidio i problem je kad su se ovi odrekli vehabizma, fundamentalizma, terorizma, oni su se odrekli pa je dodik vidio da je najbolja prilika sad da i ja uberim. Jer sam vidio da oni svoje bradanje ne voli. Jer sam vidio da oni jedva šećaju da nađu nekakvu mahalu po bradanja pa da ne gledaju. Kažemo, eto vidiš, on krade. Ja neću tu vjeru, ne nemoj. Neće tebe Allah pitat za moj grije. Šeitan jedan. Neće te Allah pitat za moj grije. Ako kradem ja i musliman, I musliman sam, to je moj grijeh, nije tvoj. Nego jedva čekaju da vide imali nešto, pa da to od pojedinca pripišu čitavu islamu i kažu mi ovo nećemo služiti. Lažno. Lažno Allah. Njima se ne sviđa da budu robovi milostivo, jer kad si rob milostivo, onda svoje strasti moraš samo njemu. Samo prema njemu da idu. فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِمُكَ فِي مَا شَجَرَبِي Tako mi gospodara toga Muhammede La yu'minu Neće biti vjernici Dok u svim svojim sporojima Tebe zasrđuju Njima ne odgovara rada Njima ne odgovara nikak Njima ne odgovara Da se islam živi životom šerijata Samim ti ne odgovara i presuda poslanika sallallahu alaihi wasallam. Klanjajte kako vidite mene da ja klanjam, kaže on. Ovako se uzima abdest, ovako se vodi džihad, ovako se posti, ovako se ubija, ovako ovo, ovako ono, ovako se obožava Allah na tu Kaže, od Abdullah ibn Umara radijalahu alaihi prenosi se da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, Blago li se u srnjenicima? Pa ponavljam još jednom, blago lice u Pa još jednom ponavljam, blago lice u Pa kažu, rekuše, Allah poslaniće, ko su oni? Ko su u sanjevicima? Piše oni, kaže, dobri i rijetki među ljudima, oni koji mrze više i od onih koji vole. Muhammed Hussein sa svojim lancem prenosila sa od Mafirija i rekao, poslanik sallallahu alaihi sallam je rekao, blago usanjenicima koji se drže Allahove knjige kad bude poricana i rade po sunetu kad bude ostavljena. Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, nije smio da govori po svome hiru. To je objava. Pa ovdje kaže, kada budu poricali Kur'an, blago se njima. Pa kaže, kada budu poricali i okrutali sa od sunneta, Allaho življavaju, blago se njima. Kako to danas da magistri i doktori kažu šta ćeš ta pasa vremena? Znam ja kako je tebi, ne se ti stinu Znam ja da je tebi teže mi kaže, poslani sa lalavim srnem, blago se njima. Blago se takvim ljudima! Zbog čega? Ne mijenjaju blagodati ovog svijeta za ovo ovde. Oni ništa od vjere neće da promijenju. Zato se blago njima popravljaju kada se stanje pokvari i mijenjaju. Ali danas na veliku žalost malo je onih koji hoće da poprave. Svi bi nekada da popravljaju iznutra. Ha? Pa ko kobajagi tu svoju slabost pravdaju, moramo ući. Pa su tako došli do parlamenta, moraju i tu ući. Tu im je omelo ono mudrovanje. I skretanje sa glavne knjige, kako su počeli pomagati novotare, gledajte dok li odjeli. Za vrlo kratko vrijeme. A popravljanje i stanja jeste ono kada se kaže oživi sunat. I kad ljudi počnu prepoznavat šta je istina, kako će tebe rođe moj prepoznat na me ludu? Ili na što ćeš ličit kada njih dvih hiljade bez brada i tuknu na rakiju? Od njih dvih hiljade svaki vakar klanja možda samo šest ljudi, sedam. A ti ćeš uz bradom i čekat 15 godina priliku da popravi stanje. I dok budeš popravljao stanje, jer ne znam jednog da izašao zdrav, oni popravi tebe. Oni popravi tebe. Zbog čega? Pa ti si, ako si bio iskren da promijeniš stanje unutra, mi smo izabrali ovo što si napao nas. Zašto si napao nas ako si iskren? Nisi iskren, lažeš. Lažeš tako mi Allah jedno. Lažeš da hoćeš da mijenjaš stanje, nego hoćeš da mijenjaš stanje svoga srca. A ono se zove kukavicu. Munafiku koji nikad nije bio izraženi nego u ovim današnjim danima i vremenima. Munafiku kome bi i Abdullah ibn Ubej zavidio pravo. Pravo bi zavidio tehnika im omogućila da opisuju Allahove robove i onda je nosio tagutima. Evo, oni nisu, ali možda bi mogli biti oni. Jer mi znamo kud ova dava vodi. Znamo mi dobro kud ova dava vodi. Kaže Allah, tebareke, o tome kud ova dava vodi. Inna Allah inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayuqtaluna fayuqtalun Allah je od vjernika kupio živote njihove. Jel da? Zašto? I meke njihove, nije samo živote, u zamjenu za džennet koji će im dati. Vidi ove trgovine. Danas sklapaju trgovine sa novotarima, sa mušlicima, sa špijunima, sa ovima, sa onima. Sve su trgovine sklopili na račun djeli. Ali on unikavno. O džihadu ne da se ne govori, nego se napada. Počeo se napadati. Do te mjere da kažu da treba izbaciti ajete koji govori o džiharu Kur'ana da Bog da im duše bile od tjelesa odvojene. Amin. To su zločinci ove akide. To su mušnici. Pravi, pravcati, taguti koji dozvoljavaju ono što je Allah te barka tala zabranio. Zatim kaže uzvišeni Fayuqtaluna fayuqtalun. Yuqatiluna fi sabilillah. Kaže oni će se na Allahov put boriti ubijati i ginuti. Pa kaže dalje, on im je to zbilja obećao u vratu i inđilu, a ko od Allaha do nije ispunjava obećanje svoje. Ovdje stopiš ugovor i znaš da, će, da je mogućnost da te privari 50-50, pola-pola. Šta je onda sa ovim ugovorom? Šta je to sa nama? puno manje od nas se danas traži. Da samo istrajemo na menheđu. Ništa više. Nema džihada, nema borbe, nema krvi, nema raketa, ne padaju. Samo nas je neko preprašio da nam uništi naš komoditet. Ništa drugo. Samo nas plaše privode, hapse ispituju da vide na šta što naši umovi smjeraju. Šta mi to hoćemo i da nas malo prepadnu ne bili mi napustili ovaj merhež i onda lagali i obanjivali sebe i oni oko sebe da je najbolje da se pripunimo onima tamo gdje je najsigurniji. Kod Mustafa. Tam vam je najnesigurniji. Tamo vam je najnesigurniji. Ko misli da je drugčije bolje, bujru. Vrata su mu otvorena, otvorena eno ti islamska zajednica i ofijare. Idi i menjaj i vidimo svišao. Da vidimo što ti to jače od Jusufa, rahimahullah. Sa onolikom snagom i energijom. Možeš ući to. Možda i možeš, ne znam. Probajte. Probajte svi. Puno su učeni i probali. I molimo Allah da vas u tome pomogne. Ali nemojte na račun nas. Što bi naš narod rekao, ne možeš na dva mjesta sjesti. Nema teoretske šanse. Uzvišen i dalje opisuje svoje robo. Oni se kaju, njemu klanjaju, njega hvale i poste i namaz obavljaju. traži da se čini dobra djela, a on ne valjali, ne valjali odvraćaju. I Allahove granica se propisa pridržavaju. A vjernike, kaže uzvišeni, obešili mu A vjernike obradovi a vjernike obradu. Na početku same ove džume danas obradovala me činjenica što sam ubrdao ovoliku djecu ovde. Ovoliku djecu ovde. Kažem, i djecu ima to malo i veći je do nje omladni, jel da? Ali ovoliku djecu, vallahi, ne da mi je drago, nego sam presretan. Zbog čega? Pa sam sam sebi rekao, pa subhanala, evo zašto su se svi digli ovoliku. Evo, gdje leži problem. Evo gdje je problem. Da ti svoje djete nećeš učiti od malena vjeri djedova, pradjedova i predata. Vjeri mušnika i munafika, nego ćeš ga učiti. vjeri Allaha te bare Kvetala. Prema kojoj on sve dođeći, toj vjeri ćeš ga podučit. Da on zna da bude muško, A ne da bude žena, da tvoje djete nauči šta je pravi smjer i da nauči da na tom putu morate neko malo i pendrekom udar. Ova djeca sad ovo slušaju, možda pola nije nisu svjesni šta govorimo, ali budite sigurni, ako mi budemo iskreni u tom govoru, Allah molim da nas pomogne u tome. To dijete možda za deset godina pokupi bereket od onoga što je bilo ono. I Allah ga sebebom toga uputi. I molim Allah da tako bude. Jer ako ih ne odvojimo, a ova vremena koja su iza nas i sa nama, pokazuju nam da ih moramo odvojiti da budu čvrsti, jaki, snažni, nepokolebljivi i da im naučimo kako se i metak i glava more za zavrje. Da to sebi stave kao životni put. Nema druge. I da se poduči fetvama poslanike sallallahu alaihi wa sallam. Nema mijenjanja kursa. Nema mijenjanja puta jer to je vjera Jer to je din, nema mijenjanja pravca. Šta je vama? Kako neko ima hrabrosti da to radi? Samo onaj koji je nesresni i zaludo. Jer nam Allah, Tebare Kevatala, je da sretimo njegovog poslanika. Milijarde puta ovo govori u nama, ovo svi govori. Međutim, Kako sam i rekao na početku, nije problem dodik ni ovi džahili, nego su problem oni koji su vidjeli da ne pije vode i da nešto neštima, jer su mirava poslanika sallallahu alaihi wa sallam predali u ruke novotara, nisu uradili ono što je sunnet, a to je da oko sebe okupe pa makar jednog učenika i da ga poduči. Ne, nego su sunnet predali u ranje novotara. Predali su Allahove ajete iz prakse i djela u ruke onima koji te ajete naplaćuju za dinar i za dirhe. Njima su dali suru berara, njima su dali fatihu, njima su dali jasini, Njima su dali ta taha, el mu'min, fusilet, inšifat, jel da? Sve su to dali njima, da ovi prodaju za pare. I iz dana u dan, sve, se im se srca više i više izbližavaju, što je sasvim razumljivo. I sve što se više izbližavaju, ovi sve više napadaju. Jer nema potrebe više Mustafa da govori. Nema, vallahi, nikakve potrebe. I ovo prate pa ćete vidjeti. Ovo samo šuti. Voza se tamo, amo, jede, pije, spava. 180 i nešto letova ima godišnji Ameriki. Uživa dobro mu, zadovolja što ovi ljudi ne planjaju zadovoljan što njegove hođe imaju dobre plate, svi imaju dobre stanove, džemat je mu radio parno grijanje, imaju dobra auta, dobro se provode na godišnje odmore, na zimovanje, na ljetovanje, on je njima zadovoljan i to je njegov, njegov bedan. Ha, ha, ha. I onda manjuju kompletan narod, a narod neće biti opravdan zato što je slijedio slijepo, ne, jer je farz da nauče svoj vjer. I nas to nimalo ne brinu. Neka idu kud god hoće. A druga stvar, neće nas nikad postaviti na miru, nemojte se nadati. Nemojte se nada da će oni stati i gledat kako mi mirno življavamo sunet i kako mi mirno govorimo da hoćemo da vlada Allahom šarijat na ovoj zemlji, jer ovo je njegovo. Ovo je Allahova zemlja, zato nas je stvorio da to primjenjujemo i da tome pozivamo. Ovo je njegovo, te bar kretala, nije tvoje ni moje. Ništa ovo nije moje ni tvoje, njegovo. I ti si stvoren i upućen da pozivaš njemu. A ne da lažeš, da petljaš, da mrcvariš. Prije deset godina s takbirom napadaš četnika, a danas mu stepaš danas mu stepaš ili hoćeš da se sa njim, sa njim dogovaraš o mojoj sudbini. Nećeš nikad. Moja sudbina je zapisana u levi mafuz. Ništa ti njoj ne možeš. Jedino razlika nas i njih je što mi Allah kod njega tražimo zaštitu, kod njega tražimo utočište i od njega tražimo da nas pomogne da na ovom istrejimo. Zato i kažemo, iake ne mogu, iake ne stajimo. Samo tebi bade činimo, samo tebe obožavamo, samim tim i samo od tebe pomoći tražimo. Jer ne možemo tebe obožavati, a pomoć tražiti da bi došli kod tebe od nekom drugog. To je fata morgana, iluzija, utopija. Treba nam naš zakon da dođemo do tebe, gospodaru, a tebe samo obožavamo. Pa što lažiš? Iake naamu, o iake nastajte. Jer kad primjenjuješ uzroke kako su treba, onda pomoć tražiš od gospodara na ono što si primjenio. Ko smije reći? Radići tabuški posao, kad završi i kaže, digne ruku, kaže, gospodar moj, pomozi me na ovo. Podani mi istinost u djeli. Ha? Kako ćeš krast? Ili čini zinalo i reći, gospodar moj, pomozi me u ovo. Ha? A ovo je manje od širka. Manje od širka je ovo. Kompletan tvoj zakon ja ću skloniti. Gospodar moj, uzet ću drugi, ali eto da ne bi pobjegao iz tvoje vjere, molit ću tebe da me pomogneš na ovo. Odgovor tražite sam, je li ovo prihvatljivo ili ne. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كاجي بيجي مسلم صوب صحيح وقد الله بن مسعود رضي الله عنه الله قصاني صلى الله عليه وسلم ركعه u jednom podužim hadisu, nijedan vjerovijestnik koji je Allah poslao narodima prije mene nije bio, a da nije imao svoje sljedbenike i drugove koji su uzimali njegovu praksu i vjerovali u njega i slijedili njegovu uputu. A potom bi poslije njih dolazile generacije koje su govorile ono što nisu radile, radile ono što im nije naređeno. Onaj ko se protiv njih bude borio svojom rukom, taj vjednik. Obratite pažnju na ono. Svaki, kaže, vjerovjesnik, imao je svoje pomagače. I poslije će, kaže, doći ljudi koji su, kaže, koji će govoriti ono što ne radi. Zatim, radit će ono što im nije naređeno da rade. Ona je ko se protiv njih bude borio svojom rukom, taj vijednik. Vidi ovo, šakom da skloniš zlo. I nazvan si vijednikom. Vidi kako mora nekad, ha? Dodaješ, oduzimaš. Igraš se sa lavim ajtima. Sad ćeš vidi kako šaka može raditi. I to posposlije se sred stavlja njega na prvo mjesto. Najjačeg imana onaj koji šakom to riješi. Pa zatim dalje kaže, onaj ko se protiv nje bude borio svojim jezikom i on je vjerio. To je drugi, drugi, jezikom, ali on je ispod ovog. Jer ovo je prvi. On je jači. Zatim kaže dalje, onaj ko se protiv nje bude borio svojim srcem, taj je i taj prezir srcem šuti a iza toga ne ništa od vjerovanja koliko je zrno gruštvo. Iza toga nema ništa. E, danas je najviše ovi koji preziru svojim srce. Samo su upali u jednu fintu. Ovde nije nigdje došlo da ti uđeš, uđeš sa njima i onda prezireš srce. Nego onaj koji šuti. Nije sa njima, ali prezire srce. Slabije. I govori hadis da će biti ovi ljudi. Oni koji su gor, na najvišem srcu, oni slabi i oni koji nemaju snage. Međutim, ako se mi uvatimo samo za ovo zadnje, kad bi to bilo opravdano u tolikoj mjeri koliko mi mislimo da je opravdano, a nije, da svi prezirujemo srcem, šta bi bilo suneta? Ne bi bilo ništa. Među nama može biti neko koji je slab, ne može. Slabiji Slabiji je ali da budemo svi, da kolektivno budemo svi kukavice, to je nemoguće. To je samo znak naše slabosti. Ništa drugo. I vremena koja su iza i ispred nas ne govore ništa drugo do sljedećeg. A to je da sve što se mi budemo više pridržavali, sve će veći napadi i spletke bile. Sve što se više budemo prihvatali Allahovih riječi i suneta poslanika sa Allahovim selem, sve su veće napade. I savjetujem braća sebe i vas. Mislim da je davno bilo vrijeme, ali sad pogotovo, da se prestanemo obazirati na te stvari. Na one koji su bili više što nama više nisu. Na one koji sarađuju sa svim i svačim. Na one koji bježe, na one koji se povlače, ne obraćajte pažnju više. Zbog čega? Zato što ćemo gubiti samo snagu. I zato što uzvišeni garantuje da će se on pozabaviti pod navnim znacima takvim ljudima. Elif la mim, hasebe naso i utreku, e jakulu amenam el majeftenu. Nećete biti ostavljeni na miru ako kažete da vjerujete. Sve će vas, kaže uzvišeni, ja ispašam svi će, će meni polagat račun i na dunjalu ću ja dobro loši odvojit munafike od iskreni sve će to uzvišeni uradit i ne trebaš se brinit i poruka i onima koji 15 godina više ne znaju kući haj ti rođo moj fin u svojoj kući otvaraj knjige kitabe pa kad središ tanje kod sebe onda dođe. jer mi smo se opredijeli znamo kuće A nismo se opredijelili da danima sjedimo i samo vićemo. A to ukazuje na to. Pa eto onaj neće, pa oni neće sada na poboj, neće pa šta te briga. Ne mora neki ide. Ja znam kuću ja, nek se on bavi tim pitanjima. Nek se on pati kući na moju stranu. A tebi je jasno se ja tamo se I nemaš potrebe. Nek ide. Nek propane, ne upućuješ ti. Allah upućuje. Ne odvodiš ti ljudi u zavodu. Allah je odvodi. Zbog čega? On zna njihova srca. Zna njihove namjere uzvišeni. I kaže on Kur'an da će on to razotkrati. Da će on to razotkrati. I vremena jesu sve teža i teža. Ali to je samo dobro po nas. Wallahi, samo dobro po nas. Jer da nije iskušenja, kako bi mi vagali svoj iman? Nije iskušenje da sjediš 24 sata po svojoj kući. Sve ti dobro. To nije. Jes. S druge po strane, može to biti iskušenje. Jer te i tako odveo od dave, od pozivanja, od pomaganja onih koji su na istini. Sve može biti ili kazna ili iskušenje. Ali na nama nije. Da stalno ispitujemo gdje i kako. I ako govorimo nekad neke mesele vezano za te ljude, a mislim da je to sprečeno, to je samo zato da bi se mi sačuvali. A zar treba 15 nakon 10 godina, 5, ponovo voditi mesele da ti naučiš ko je novo novotar? Da ti naučiš ko je neprijatelj Allah, njegov pisaniku sallahu alaihi sallam. Da naučiš ko je mušik, ko je otpadnik od vjere. Treba to. to je sramota. Pa to je sramota. Wallahi to je sramota. Nemoj tekvir. Ne. Nemoj mi o tekviru ništa. Ništa. Normalno. Čitam Kur'an govori o tom. Čitam Kur'an. Pa kako pa ćeš znat to obožavati Allah ako ne znao šta krni to obožavanje? Kako ćeš znat? Jedno poslanike vjerovjesika dajte mi ime koji je došao ljudima i pozvoju obožavanje Allahu, a da im nije rekao da ono, ono na čemu su da je bata. Samo jedno. Samo jedno. <laughs> Samo jedno. Ima li jedan? Ako ima, ja bih molio da vidim. Ne postoji. Koji god je doće u točno pozivati, odmah kaže, o narode ja vas pozivam Allahom, pa ću nekad uzeti sikru vaše bogove, sve i sjepati komade, ali, i dijelo rukom ću pokazati. I nema ništa s ovim što vi, vi, vi radite. Vi ste zaista narod koji prošlo grancu svakog zla. Vi ste zaista nevjerijski narod. Vi ste narod koji prošao, prešao sve granice. Obraćate se onima koji sami sebi ne mogu pomoći. Dajte mi samo jedno ime. Svi su prvo pozivali u ovo. U obožavanje Allaha te bareke o tala. I objašnjavanje šta je to što ruši u obožavanje. Ma nije nijedan počeo govoriti moj pip. Nemoj krast, nemoj lagat, nemoj varat. Obožavajte Allaha. I Lut nam kad govori najgore narod koji hodo zemlje, homoseksualcima, kaže im obožavajte Allah, vi ste narod koji svaku molicu zlat prolazi. Zašto im kaže prvo obožavajte Allah? Pa da bi oni obožavali ove greje. Jer oni obožavaju taguta i šeitena. Kad, kad, obožavanje Allah, onda neće biti problem da ostavi homoseksualizam. I svi su do jednog prvo pozivali obožavanje Allaha. I svi su do jednog prvo rekli, recite, La ilaha illallah. Nema Boga osim Allaha. Nema toga ko ti može narediti da ne gledaš. Nema onog ko ti može narediti da radiš nešto suprotno knjizi. Nema to koji ti može to ili zabraniš što Allah naredio. Ne može. To je La ilaha da sva vlast, da ti apsolutno sva budeš i prepustiš se vlasti Allahu te barbitala. Da budeš njegov rob u pravom smislu riječi. Jer suprotno, ako ne budeš htio da budeš rob Allahu da ga poslušaš, da klanjaš, da postiš, da slijediš sunet njegova poslanika sallallahu alaihi sallam, sigurno ćeš biti neki drugi rob. U najmanju ruku, Bićeš ćeš rob svojih strasti i prohtjeva. Jer ti ovo od sunneta ne odgovara. Pa će pa ti odgovarati vjera djedova i tradicije. Da jednom godišnje odeš na mali pod navodnim znacima hađ, na Hajvankovicu i tamo se pričestiš i središ svoje stanje, pop, dopuniš svoj širk i vratiš se sa korpom punom kamenja koja će ti doneti dobro i bereke u tvom životu. Nikak baci to u fundament, daj da koristi kamen za šta koristi. Ova te vjera neće nikad sačuvati, osim što ćeš se strovati u džehennemsku vatru. A niko te neće odbraniti, ni Mustafa, ni kompanija od džehennemske vatre. Niko. Jer će se svi, a molim Allah da i nje uputiti. Jer će se svi glavešne odrcati. Jedni drugi, mi s vama nemamo ništa. Vi ste se nama samo odazivali. Zato je na nama, braćo, da dovimo Allahu da ne padnemo u pogrešne ruke. Da utočište i zaštitu tražimo samo kod njega. Da svu snagu tražimo samo kod njega. Da sve naše dobro opućujemo samo njemu te bareke o travu. Da ga molimo za oprost naših grijeha. Da ga molimo da nas učvrsti da umrijemo, a on zadovoljno nama. To je tevhid, da obožavamo samo njega. Kad ti dođe sva vojska svijeta, da kaže samo je Allah Bog. Nema poredina nikog. Ovo moraš ovako, ne mora. Allah mi naredio drugšije. To je musliman. To je la ilaha illallah. Nije to igra. Od ovog su se nebesa i zemlja ustegli, braćo. Kad kažeš da ti je on Bog, te bareke od tala, kogod stane na bitno da ga skloniš. Da ga skloniš. Jer ako se povjeruješ i zakonima, završio si. Ako budeš zadovoljan da ti presude a svjesna si ubijeđen da su pogrešne, u velikom si probleme. A Kur'an nije došao da se mi mučimo. Jel da? Lažno nije. On je došao kao lahkota. On je došao da nas izvede iz ovih stvari u robovanje Allaha. U robovanje Allahu tebara ta'ala. I svako onaj u kojoj se vjeri okrene od Allahove knjige, toliko će teškim životom živi. Svako onaj koji se okrene od Allahove knjige, kaže ožvišeni, taj će teškim životom živjeti teškim životom će živjeti. Koliko si se okrenuo, toliko teško živiš Allahom jednom jedinom. Pa zar nije najljepše da lahko živiš? Zar nije najbolje da lijepo živiš? Zar nije najslađe? Zar ni svi ne želi da lijepo živi? Eto vam kodan živčite lijepo. Jer onaj ko je osjetio slast ibadeta, imana u svom srcu taj ne pušta Allah. Onaj ko je osjetio kad padne na seždu, da srce hoće da ispane zato što si griješio prema Allahu pa ga zamoliš da ti oprosti i osjetiš kako uzvišeni spušta na tebe milost taj neće ostati taj neće ostati onaj ko osjeti šta je džennet i onaj ko spozna i upozna šta je džennet gdje su nagrade i kazne neće nikad taktizirat sa Allahom te barke o ta'ala vjer nikad Molim Allaha uzvišenog da nas zaštiti svakog zla. Molim Allaha te bareke u ta'ala da nas pomogne da popravimo svoj ahlak. Molim Allaha te bareke u ta'ala da nas pomogne da se ostavimo rasprava. Molim Allaha uzvišenog da nam pomogne da nas uputi na ono što je za nas najbolje. Molim Allaha te bareke u ta'ala da uputi muslimane. Molim Allaha uzvišenog da uputi nemuslimane. Molim Allah te bareke o tala da uputi cijelo čovječanstvo. Molim Allah te bareke o tala da nas pomogne protiv svih oni koji žele da nam spletkari. Molim Allah te bareke o tala da u naša srca ubaci srca muđahida. Molim Allah te bareke o tala da u naša srca ubaci srca oni koji će dosljedno slijediti njegovu knjigu i sunet sallallahu alaihi sallam. Molim Allah tebara kevetala da se na našim jezicima i postupcima i vajskom manifestacijom pokaže pravi islam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u tome pomogne. Molim Allah uzvišenog da pomogne njegove borce gdje god živjeli, radili borne se. Molim Allah tebara keotala da pomogne mu muđahide Afganistana. Molim Allah uzvišinu da pomogne mu muđahide Afganistana. Molim Allah tebara keotala da proguta mrore sve njihove Molim ga uzvišinu, a on je to kadar učinit, da i prizemi sve helikoptere u komade. Molim Allah te bareke o teala da im i ove tvorce za proizvodnju oružja protiv islama i muslimana satare u zemlju. Molim Allah uzvišeno, molim Allah te bareke o teala blagodara nebesa i zemlje da uništi sve do jednog onog koji muči, glasi i ubija naše muslimane. Molim Allah te bareke u ta'ala u ovom današnjem danu, molim ga dobom da nas pomogne na putu da istrajemo dok se ne sretimo sa njim. Molim ga te bareke u ta'ala da oslobodi našu urimu iz zatvora. Molim ga uzvišeno da nam primi i badete u Ramazanu. Molim ga te bareke u ta'ala da nadahne muslimane kako će dodati nevjernika molim ga te barake u ta'ala da uništi kufr našim rukama molim ga te barake u ta'ala da i metak nedeljika učini našim ratnim plenom da od vas učini da ne budemo kukavice da ne budemo munafici da ne budemo oni koji ugovaraju i da ne budemo besposličari da budemo njegovi vrazi za njegovu vjeru molim ga te barake ubati snagu muđahida koji će se boriti samo na njegovom putu. Molim ga uzvišeno da nam podari iskrenost u djelima, da nam omili suna poslanika sallallahu alaihi sallam, da nam date snagu da istrajemo čuvajući njegovu vjeru. Molim ga te bareke o tada da nas sastavi sa poslanicima, šehidima i sa iskrenim, rekao ovo, Allah molim da oprosti imeni i vama. I posljednja dova je, alhamdulillahi rabbil alemin, akimu salam.